Yo conozco muy bien todas tus heridas, las cicatrices de la calle, del amor, la vida, lo que soy capaz de hacer por una amiga y los secretos que a nadie se lo diría. Esos tiempos se acabaron, ahora estamos destapando el roce más caro, sonando como un disparo. Y ahora quieren hacer coro a los que nos pisaron. Mi gata te mata sin un glow, el que me toque ya lo parten dos. Pachavos hizo tremendo usted se te pone magata que si toma fernet te pone rebellaca, que sos una sensible aunque parezca sata, en el hilo de la tanga escondes una vaca. Con esa carita no hay quien te rebote, aunque te compitan vos no tenés compe, que atrevida la pita la rompe, y las envidiosas que te resoporten. Los guachotes de lanzas el mejor postre, me pasa valores cuando pela corte mi era sensación del bloque. El culo rico quiere que lo azoten. Te tapa lo sirve la copa espumante. Ra, mm. ah. Le da para abajo con flow elegante. Ra, tra, tra, Mi te mata sin una glow. Al que me toque lo parten dos. Guachao, sos tremendo bombón. Mira ese lo que se perdió. Mi gata te mata sin una glow. Al que me toque ya lo parten dos. que se perdió. Por esa bandida salto cuatro bancos, por esa cintura saltó un barranco. Si tengo un mal día, nena, me lo arranco. Una como un caballo hace tanto. Ya estamos en el after party, así que subamos una historia. Que tu voz me pregunto y le dije sorry. Que cambié tremenda a por un pony. Podés girar ahí el solito haciendo no. Mi gata te mata sin un glow. El que me toque ya lo parten dos otro tremendo